rak her an rak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep rak trap geriye dön bak deme lan bakamam Let's go Rakama değil lan adama fit feedback Feroda girince yanıyor beatler Beni de bilince seviyor kitlem Dallama buradan bisiktir siktir gitten Basını tizini midini bilmem Eceler geçerim alayı dinler benzinler Piller bitmedi birden Trenime bin nigga korkma demirden Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için Trap zencilerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun Kastoro biçim nigga bende trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi bilader Kaderim için tabi semtim rich, rich. Pes edersen piçim mani piç piç piç, Hem sert hem funny sen dert ben mani beş vermem hadi siktir git, Diri kaliteymiş yemişim ulan Aşık Fero değil Fero nigga lan Van. Anlamaz inceyi dilimi falan Boynumda yılan nigga body'e devam Bas. Lamborghini Gucci my man Keyşan Kim o doğru alıyor ben Neymar Yarım gibi çıkıyorum sendeyim ha Heni heni henisi kafam Leyla Bile dere dememiş hiç gelmeyeyim ya, Çarpanın haline ben diyeyim va inşallah Keyneş'e verdi inan bana valla Okuldaki hocalarım etti illallah Şimdi gurur duyuyorlar alayına yallah İkinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim Allah Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları birader eyvallah Biladerim için Biladerim Zincirlerim için Zincirlerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap bila derim için Trap zencilerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga bende trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi bilader. Sevenlerim için, ormanım için, ortamım için Yapıyorum bu işi biladerim için Yapıyorum bu işi biladerim için Yapıyorum bu işi biladerim için Yapıyorum bu işi biladerim için Nigga yapıyorum bu işi biladerim için